Նոյեմբերի 15-ից 20-ը Սլովենիայում տեղի է ունեցել ավանդական կարատեի աշխարհի 21-րդ առաջնությունը։ 3 տարի ընդմիջումից հետո ավանդական կարատեի առաջնությանը մասնակցել է 25-ից 30 պետություն, այդ թվում Հայաստանի հավաքականը։ Նրանց կազմում առաջնությանը մասնակցել է Արցախցի մարզիկ Տիգրան Գևորքյանը։ Ունեցա ընդհանուր 5 մարտ, 4 մարտը անընդմեջ գրեցի, առաջին մարտս հաղթեցի Լեհաստանի ներկայացուցիչի հետ, հետո ռումինացի, հաջորդը բրազիլացու, կիսա եզրափակում նորից հաղթեցի բրազիլացի մյուս մարզիկին եւ եզրափակում ցավոք ոնց որ սպորտային անհաջողությունն է, հաջողությունն է, նենց ստացվեց, որ գրավեցի երկրորդ հորիզոնականը։ Առաջնությանը մասնակցում էին կարատեի հարուստ ավանդույթներով երկրների հավաքականներ։ Փոխ-չեմպիոնը հպարտ է, որ այդ մեծ ու հզոր երկրների կողքին կարողացել է Արցախը Հայաստանը պատվով ներկայացնել մրցաշարում ընդգրկված էին աշխարհի ամենաուժեղ լավագույն թիմերը, ինչպիսիք են Բրազիլիան, Եգիպտոսը, Ռումինիան, Իտալիան, որոնց մեջ նաև Արցախի մարզիկը Տիգրանը ես դրանով էլ մենք չենք կանգնելու, այնու Արցախցին անգոտրուն է, մենք մարզվելու ենք, պատրաստվելու ենք գալիս տարվա Եվրոպայի առաջնությանը, որ เป զի վերացնենք մեր եղածտերությունները եւ ցույց տանք մեր ամբողջովին ուժը։ Տիգրան Գևորքյանի մարզիչն իր հայրն է, Արամ Գևորքյանը։ Ավանդական կարատեի աշխարհի 21-րդ առաջնությունում նվաճած հաղթանակը փոխ չեմպիոնը զոհված ընկերներին է նվիրել։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։